treba Pravilo je da mi kažemo ni za kog ne svjedočimo da će u džennet za koga poslanik nije rekao i ni za kog ne svjedočimo da će u džennet za koga poslanik nije rekao. Znači, mi ne svjedočimo ni za kog, ni za papu, ni za bilo kog da će u Nego mi kažemo, kogod umre kao nevjerni će u ti, ti. Ali ne smiješ ovako. Ali ne imenujemo čovjeka određeno, to je princip naše akide. To smije se reći o umri kakav je sad. I to umri kakav je sad ako kažeš, znači to je jedan vid e, preciziranja. Nego kažeš ko umri sa tim i tim vjerovanjem ili ko umri, znači uopšteno da se kaže. Ali tom čovjeku može Allah oprostiti zbog neznanja. Recimo u sahihu muslima prenosi se da je jedan čovjek na samrti rekao kada umre spalite me i moj pepeo bacite na sve strane. Jer ako me se Allah domogne, kaznit će me kaznom kako neće niko kazniti. Kaže Ulema, ovaj njegov govor, govor tog čovjeka je kuhor jer tko sumnja u Allahu svemoć A on je mislio da će time što ga spali i raspu njegov pepeo, Allah ga neće moći vratiti tako. Ali kaže, i onda se u nastavku hadisa kaže, da Allah je sakupio taj njegov pepeo te njegove dijelove i pitao ga zašto si to uradio, kaže, strahujući od tebe gospodarno. Kaže, uvedite ga u džennetu To muslim Muslim. Mm. Kaže Ibn Taymiye, govoreći o ovom hadisu, kaže ovaj, ovaj hadis je princip i temelj da ne, kufur koji se počini iz neznanja ili zbog nedostatka objave da neće ući takva osoba u džene i da bi on može biti oprošten. Zbog toga, kaže učenjac mi ne kažemo ni za posebno, jer nemamo mi objavu. Ali imamo objavu koja kaže svako ko umre kao nevjernik ide u i mi kažemo ko umret kao takav ili Sad kad on dođe pred Allaha na sudnjem dan i kad, kaže što si ti to i to radio, on će reći, nešto će reći. Pa ako bude opravdanje, u redu je. Allahu je rob, on će mu presuditi. Ako ne bude opravdanje, a pa ste ovdje, nemojte sad da ovo povežete sa temom u sumnju o kufru nevjernika. Sumnjati da je nevjernik, nevjernik je kufur. Ali ovdje govorimo o preciziranju ličnosti, da li će u džennet ili džennet. To je sve ko ptice, Isto tako i za nikak. I za nikak isto. Zato recimo profesor od Hašana Basra da je rekao nema ni fraka poslanikove smrti. Šta znači to? To znači, A, ne znam, znači nema... Danas nema, imamo muslima, nemuslima. muslima. Ali on ima zna u suštini. Ali poslanik ima objem, on je znao jedino i tako to. Može osobine, možemo reći ima osobine licemjera, ali on ne zna. To Huzefa, ali ne znao i ono ime. To Huzefa ibn Jema. A taj? E, ono u što se prevodio ti, ona je letak od Mohameda ibn Abdullaha. Ona... A reći od Mohameda Meslija. Popularno. Ona pa deseta stvar koja izvodi iz vjere. Odbijati da se nauči Allahova vjera i odbijati rastom. Može malo recimo... Ja sam razumio, ali opet... Da čovjek čuje za islam. Ja. I čovjek mu prenese islam. Ja. Ali on odbije da to čuje. Okrene se. To je dovoljno da bude kufr. Jer dokaz je došao do njega. I on je oholosti to odbio. oholosti nije htio da nauči šta je to Allahova vjera ili eventualno ako je naučio nije prihvatio. Znači ako do čovjeka dođe dokaz i on vidi sad treba jednostavno samo da, da dođe i da nauči ako odbije svjesno da uči i to Znači da nauči temeljne principe da je Bog jedan ko je poslanik, ko je ovo tako. Bila ona, ona čina. Znači, na jednoj ljudi, ona, jedna od automobil ljudi, ja, ja, ja. Džehu muslimana tamo u Rimu, bombu za njega. Za koga? E, ne treba prigoniti ni na koju stranu. Znači, papa je bio samo čovjek, jedan od Allahovih robova, u smislu da, da je Allahovo stvorenje. Čovjek je umro, Allah će osuditi i kažemo kogod je umro, ali nije prihvatio Muhammeda nakon toga. A mi u osnovi imamo ništa, jer ta god je bilo, šta... Gotovo, čovjek otišao. Tebi je, šta god je. Ja, ne treba uopšte, vidi, slušaj, uopšte od, govor o tome i priča o tome, a, mislim da je suvišna. Previše se I preveliko predavanje, preveliko predavanje pažnje tome dužnost Branče kaže dužnost svakom čestu dosta. je dužnost. Nama je dužnost da dostavimo... Vidi, slušaj me. Nije svačija odgovornost ista. Znaš, ono kaže, hel jeste vi levine, ale ne, o levine, Da li su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Naime, kažem, Lama ovo ukazuje na dva načina. Da li su isti, to nisu isti oni koji znaju, oni koji ne znaju, u smislu počasti, ugleda i slično, ali nisu isti ni po odgovornosti. Nisu isti ni po odgovornosti. Znači, ako ima neko ko je učen, nije isto odgovoran kao neko ko je neučen. Ili recimo, ako neko ima položaj u islamskoj zajednici, i samim tim ima mogućnost za dostavu preko džamija, preko ovoga, preko programa, ima pare za to dolazi. Nista odgovornost kao neko ko nije na to Kontrat je to. Zbog toga to, te dostave, kažu, kažu ima tri stepena. A to je dostava riječi, dostava dijelima i dostava pisanom riječi. I svako dostavlja kako može. A dijelima to je tvoje ponašanje, tvoj, tvoj, pristup, tvoj osmijeh u lice čovjeka, pomaganje njemu, pa čak ako je siromašan, nije, nije zabranjeno čak šta više e, nevjernika koji ima neko ko je nemusliman recimo. Pa on ti je komšija, pa ti mu daš o, e, večer odneseš, odneseš ovo, odneseš ovo. Nije to problem, nije zabranjeno. Čak šta više, to je njegovo pravo prema tebi, zato što ti je komšija. Ne znači to da ćeš ti sad sa njim kojan ti braniti ili Ti njemu. a on tebe ako donese nešto nikad. Ako nema ništa tu hrana, Znači to, ali to je sve na bazi dobročinstva i na bazi znači da ti njemu dostaviš ono što ti nosiš na najljepši način. Pa, jer ljudi koji, obični ljudi, jedno muslimani, ne muslimani, gledaju kroz materiju, Znači materijalnu stranu gledaju. I on tebe ako vidi da mu pomogne, zato je posle sve beduinima šta je radio. Davo im po stotinu dela, po stotinu ovaca. Pa je onaj jedan beduin koji je došao od kod njega tražio, da mu poslanik ovaca, a punu dolinu kaže se I onda je taj beduin otišao od svom narodu i rekao, ovo ljudi primite islam. Mohamed daje, znači isto kao neko ko se ne boji siromaštva. I kaže Ulema, taj čovjek je došao u sin da prosi prosija posto daje. <laughs> Pozvolili islam da Buhari je zabilježio taj Znači dao im. Ovo ljudi primite islam, Muhammed daje i kako nikako što bre. Jer, a od dečata koji se daje farđom, jedan dio ide za, za takve ljude. I kaže, Lema, nema nas u tu ni nekoga. nekog nego zavisi od njegovog položaja i onoliko koliko mu treba da, da se privoli za Ja. Možda neka bi milion maraka. Možda spada tu <clears throat> osobe koje su izgubile, na primjer, u rat šta znam, svoj metak tamo, pa su negdje na granici da li će u islam, da li neće. Tu ono- spada je dvije osobe. Musliman slabog imana, kolebljiv, i spada nevjernik blizu imana. A ima veze u vezi, u vezi gubljenja imetka Nije bitan imetak, ima li imetka, nema može li imetka, može biti najbogatiji. Bitno je da li mu je iman kritičan ili nije. A to, taj što je izgubio metak, taj spada u grupu siromaha. On dobija po kategoriji siromaha. E, ovako, bi, evo ovako sam sad rekao, ono je to je bilo na jednom Ali može se nekada, može se nekada spojiti u jednoj osobi više kategorije i da dobija po više osnova Ali dobija samo ono što ga sledi. Ali evo ova, za pridobijanje srca kaže, kad, kad izgubi e, imetak, sad znam i sad je tu negdje na granici, da li staće da ga ti ono, mu, da ga privučeš vamo. I onda on kad vidi da ima tu, onda tu radi Da. Dobro, znači on je njega u kategoriju kolebljivog imana. Ja. Pa Ako spada u tu kategoriju, daš ali nevjernicima se ne daje da, da bude uzalud. znači to daje se nevjernicima koji su blizu imana. Znači, nešto imaju pa se oni kolebaju. Znaš. I onda im daš, eto, malo da, i ono, da bude ona vaga se navagiti i malo staviš da privagneš. <laughs>